أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن Drugi hadis, on je duži, a to je 148. hadis po redu, an Enes ibn Malik, ana ređulan dehale mesđid jevom il džumati, min babin kane nahve daril qada, wa Rasulullah s.a.v. qaimun jahtubu. od Enes bin Malika se prenosi da je neki čovjek ušao u mešćid za vrijeme džume. Kaže, iz, e, na vrata, kaže, iz pravca Dar il Qada. Dar il Qada misli se iz pravca vrata gdje je bilo, bio kuća Omera radijala. O Rasulullah sallallahu sallam qaimun jahtub Allahu, poslanik sallallahu alaihi sallam je bio na hudbi, držao je hudbu, znači džuma namaz čitat ćemo nastavak hadisa, odmah da, da napravimo razliku između prijetnog hadisa. Prijetnog hadis govori da je poslanik sa nasadnem izašao, izašao u rivajte došli, izašao na Musallu, u rivajte došli, izašao u pustinju, van Medine, van grada, i klanjao, znači, dva rekata, u hadisu je došlo, znači, da je prvo dovio, pa klanjao, dva rekata, uzim je došlo da je u hutbu, e, Znači ovo je maksuz uh, uh, izaći na neko mjesto i klanjati, uh, i klanjati nama za kišu i dobiti. A ovdje ovaj hadis što nam dolazi, on govori o tome, o propisanosti, o propisanosti dove za kišu u, u toku čumena namaza. Za vrijeme čumije namaza. Znači u tome razlika između ovog prijetvodnog onaj, dovljenja laže šanu da da kišu od ovog vode za vrijeme čumije. Kao nastavak Hadisa, kaže dalje, znači, spomenu smo da je ušao čovjek iz uh, e, savrata Darul Qada od praca kuće Omer radijallahu anhu, kaže festakbala Rasulullah sallallahu sallallahu sallam qaima tome qala kaže pa je pa je se uh, okrenuo prema poslaniku sallallahu alaihi ve stojeći. Ovdje imamo kaže festakbala Rasulullah qaima treba da stakla na rasulala. Ne znam kako to Šta piše po tebe? Koja je ovo tebe knjiga? Pa tako i treba. Ovdje kod nas piše Rasulala. Ispada da je Allah poslanik sam sam se okrenuo stojeći. U stvari ispravno se stakvele Rasulala da se ono krenuo prema Allahom poslanik sam stojeći. Dobro. Tuma kala ja Rasulallah, o Allahu poslaniće, heleket ilan valu, a katati subul, fed ulena jovitna, pa je rekao Allahu poslaniće. Znači u toku hutbe on je ušao u mešćid i okrenuo se Allahu, prema Allahu poslaniku i obraćao se njim i pričao sam. I rekao Allahu poslaniće, e, propade, propade i metak, e, a katati subul, znači prekinuti su pute, odnosno misli se ovdje, znači otišli su u sjebi. kad onahe, kad onahe i uqifna, dove laže šanu da nam da kišu. Kale, fe rafa Rasulullah sallallahu sallam jedi, pa je Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam podigao ruke. Tome kale, Allahume agithna, Allahume agithna, Allahume agithna, pa je rekao tri puta, Allahu moj, daj kišu jer to se kombinaš sa kišom, tri puta ponoviti. Kala Enes, fela wallahi ma nera fi sema'in min sahabin wala qaza'atin, wala baynana wa bejne sel'in min, bayt min bejtin wala darin. Jer tako mi je Laha, kaže Enes radijallahu anhu, manera nismo vidjeli na nebesima oblak, niti onaj manju, manju, manju, manju oblačić niti između nas, niti od mjesta sela, od, e, od kući, bilo koji kući, znači što su, što su bile tu. Kale, fatala'at min varaihi sahabetun mithlu turs. A onda je, a onda se pojavilo iza tih krovova, iza tih kuća, oblak je došao. Mislim, to poput štita. Felema te vasatat sema, kada je došla na polovinu neba, iznad njih, on tešeret, tuma antaret, pa se raširio oblak i pala je kiša. Iz oblaka je pala kiša. Kale, fela vallahi ma re'ina šemse sebta. Kaže, tako mi Allaha, nismo vidjeli, tako mi Allaha kaže, nismo vidjeli kišu sedam dana. nismo vidjeli kišu, pa je doći sad nastavku hadisa, kaže. Mijenje, kale, tume, dehale, ređul, min, dalike, dva, fil, džumati, mokbila. Znači, do sljedeće sedmice je padala kiša, nismo vidjeli sunce. Pa je ušao čovjek na ista vrata sljedeći džumi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi sellem qa'iman yahtab Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam je stajao i držao put Fastaqbalahu qa'ima, pa mu se okrenuo također stojeći ja فقال يا رسول الله هلكت الأموال ti سبك kad Allahe yumsikha anna Allahu poslaniće upropa se opet imetak propadaše na usjevi to bi dobi Allah Žešanuhu da zaustavi kišu od nas da prestane kiša obrnuto Kale fe rafa Rasulullah sallallahu alaihi sallam pa je, thumma je, kaže pa je podigao ruke Allahu poslanik sallallahu i rekao Allahume hawa alina wa alina Allahu moj oko nas a ne na nas Allahumma ala kamil wa zirabi wa butunil audijeti wa nabiti šeđar kaže Allahu moj neka pada kiša na ovim spomenutim mjestima misli se ovdje na, na, na uzvišice od zemlje ta brda, brdašca, veća ili manja, e, i znači na, na, mjesta, na mjesta oko grada, grada, oko Medini. Na Drvić, gdje ima, gdje ima Drvića, gdje je veća ili manja brdašca, i na Audije, na doline, oko, oko mjesta gdje su živjeli oni. Kaže, fa aqlat, wa kharajna nemši fi šems pa je prestala, kaže, kiša. Mi smo izašli, kaže, povodali smo pod sun, znači, a sunce sjalo. Kale šerik, ravija šerik, kaže, Fesa tu Enes ibn Malik, pa sam pitao, kaže, Enes ibn Malika, ehuva ređul awal, kale na adri. Pitao, je li to, je to isti onaj čovjek prvi što je dolazio? Znači, drugi došao drugu sedmicu, je li isti onaj prvi? Odgovorio, la edri, rekao, ne znam. <clears throat> Onda dolu ovaj, u, u rivajetu, ovaj, u istom tekstu hadisa pojašnjavaju se ovi termini koji došli u hadisu. Kaže, vodi rabu, džibal, sigar. Koji su došli ovdje u tekstu ovdje. Gdje kada dobio Allah, Allah poslanik sa na koja mjesta, kada je rekao oko nas da pada, a ne na nas, pa u detalje spomenu Allahuma ala a kami vodi rabi u botuni levdijet wa nabiti šeđar. Pa pojašnjenje ovdje ima na kraju hadisa. Šta Rab, to su mala brda. A Kam, e, to su, a, kaže, Alam i Rabije, Dune, e, Hedbeti. A to je u stvari, jel, da, da su to srednje, srednje visine sad, Onda Daru Hadada je to, Daru Hadada je to kuća od Omera radi, da je to za kuća Omera radi Allahu Anhu. Tako se zvala Daru Hadada. Dobro. I pojašnjenje ovdje zašto je nazvana kuća Omer, zašto je nazvana Daru Kada, zato što ona bila, Kada znači inače onaj, onaj sustvo suđenja, u stvari ovdje nije zbog tog razloga, zato što ona kaže e, bila bi'at fi i denihi, ili je prodana da bi se, da bi se vratio dug, zato je nazvana Daru Kada. Dobro, znači to je tekst hadisa. Mi smo dosta spominjali ovaj hadis, ovaj događaj iz fika kad smo obrađivali određene, e, određene propise vezane za, za namaz, za kišu, pa ćemo tako i ovdje ovaj, možemo jednom prepričati ovaj hadis, znači da je riječ ovdje o tome da je poslanik sam osnovim znači, držao hudbu, e, petak, e, na džumi namazu, pa je neki čovjek ušao i okrenio se prema poslanik sam osnovim i rekao Allaho poslaniće, pojasnio znači da, da su u teškom stanju, da zbog, naravno zbog e, suše, da, da se boja za njihove usjeve, pa je e, tražio da Allah poslanika sallallahu alejhi da dovi da dovi da Allah šanu datne, da datne izlaz u situaciju, odnosno spuštanje kiše. Pa je onda zašto dobio od poslanika sallallahu alejhi zato znači što Allah poslanik sallallahu znači poslanik i bliže i preče da se njemu odazove Allah nego neko drugi. I poslanik sallallahu bio onaj čija se dova uslišavala. Pa zato je dobio budu lahe jugituna ili joritna, kako to dobio Dovio Allah šanu da nam da nas pusti kiš Sa kišom, jel, da se otkloni taj musibet, taj bila od, suše koja je bila štetila znači, i usvojima i životinjama. Pa je poslanik sam se podigao ruke i dovio Allahume ritna, Allahume ritna tri puta. Kao što je bilo praksa poslanik sam kada bi dobio nešto da bi dobio po tri puta. A onda u nastavku, jel, spominje Enes radijalno objašava, znači da na nebu nije bilo oblaka niti oblačića, pa onda nakon dove poslanika sallallahu alejhi da je došao oblak, da je došao na sredinu, nije raširio se taj oblak i da je pala kiša. S tim da je ta kiša onda padala sedam dana, nije prestala, ni sunca vidjela. Pa u džumu došao ponovo isti čovjek, a poslanik sam također bio na hudbi i dobio, da, i hudbu, pardon. Pa je onda ovaj čovjek opet se obratio poslaniku sam pa je pojasnio da u stvari e, padanje kiše konstantno koje je padalo sedam dana, da je sada u stvari naštatilo jer uzrokovalo da više životinje ne mogu da izlaze do svoja mjesta. E, usevi počeli da, da, da šteti usevima su, što su posijali. E, ne mogu, se ljudi mogli kretati zbog kiše i tako dalje. Uglavnom, e, sve je to uzrokovalo da, da opet, da, da, očekivati opet, opet, znači, opet neki bela i musibe sa strane, sa strane obskrbe i riska. Pa tražio od poslanika sallallahu da dovi, da zadrži, da se zaustavi kiša pa je poslanik sa Allahom podigao, podigao ruke i dovio ono što se spomenuli u, hadisu način kako je dovio Allahuma havalin, ala alin, Allah moj, znači pusti na kišu oko nas, a ne na nas direktno. <clears throat> Pa kaže, kada smo izašli iz mešćida, kaže, mi hodali smo, a već prestala je kiša i sunce usjelo. U Rivajat je došlo, ovdje je Buhari je došlo da, da su i džamatlije koji su klanjali u koji su na hutbi, da su i oni podigli ruke prilikom dobi poslanika. Znači kada je on dobio za kišu, ja ashabi su podigli ruke i dobili. Pa tako da skupina učenjaka smatra da je mustehab. U situacijama kada je mustehab da se podigne ruke u toku džume, da se podigne ruke i dovi zajedno sa, sa hatibom, a to je kada hatib dovi znači dovi za kišu. Uglavnom e, ovaj hadis naš što ukazuje koji, koji propise, na koji propise ukazuje, znači propisanost e, narodno blizan za hudbu, da je propisan držati hudbu u, u stajačem položaju. E, hadis ukazuje da je dozvoljeno obratiti se hatibu. O čemu smo mi govorili, jel, u kritom kad smo govorili ovaj, o, o hudbi i sa strane fika i strane ovih hadisa, u um, Dudu, Znači obraćanje e, klanjača imamo je dozvoljno i obrnuto od strane imama prema, prema prisutnom znači, A između se pričanje potpada pod na zabranjenu blagu. E, hadis što najbitnije, znači ovdje je ono sa čime spomenuti, zbog čega spomenuti hadis, a to je da ukazuje na propisanost e, dove za kišu u toku hutbe. ovdje se imam Ebu Hanife izdvojio, kaže, Moktasara aliha Ebu, Ebu Hanife biduni salatin. yakunu bi salatin يكون wa khutbatul وخطبة wa fi du'ai وحده Džumhur učenjaka je na stavu da, znači, da ima poseban namaz za kišu u toku kojeg se i uputi za kišu, klanja dva rekata. I da je također propisano u toku džume namaza da se dovi, da se, da se dovi znači za kišu. A da nema smetnje i da se uputi dova za kišu bez namaza. Znači da, da osoba digne ruke, da dovi, znači po džumu je dozvoljeno. Znači da se dovi sam, da se uputi sama dova bez namaza. Znači, ta tri stanja, znači, može sa namazom, u sklopu namaza za kišu i da se dovi, drugo u toku hudbe, da se uputi dova Lašanu za kišu i da se dovi, samo uputi dova, bez namaze, bez hudbe za kišu. Dok je Ebu Hanife na stavu samo ovo zadnje, znači, da bude bez namaza i mimo džume, da se uputi dova za kišu. A naravno, ovdje ako kažemo šta je ispravno, ispravno je ovdje, znači ovo je džumhur učenjaka, jer ovo hadis potvrđuju, znači potvrđuju, znači potvrđuje se ovo, znači ispravno ovo da je osuneta, da ako se, da za kišu, znači da se danje dva rekata i da se e, uputi dova prije, prije namaza, imaju drugo mišljenje, znači može i, i hudba i dova nakon namaza, a onda, a drugo je u toku hudbe, a upućivanje dove mimo namaza, što znači nije došlo ovdje, nije spomenuto ovdje u hadisima, nije spomenuto u hadisima, s tim da je znači, riječ ovdje o dovi, uopće na dovi, da nema smisla se uputi dova, jel, to zajednička dova da Allah da da se spusti kiša. Ali to nije potvrđeno u, u hadisima. E, također hadis ukazuje da je propisano podignuti ruke u toku dove. Znači to je jedna situacija kada se podignu ruke. E, znači, podignu ruke prema Allahu Želešanu, znači, kada se okrene ovako, e, ne znam da smo ovdje spominjali na nekom drugom mjestu, gdje smo spominjali to, kako se, ovdje sam spominjali po pitanju, kako se okreće ruke, da li se i tako dalje, to su spominjali, da sad ne ponavljamo. E, kaže Abdullah Sam kaže ejma ulema ana, ana REF fi hada mawqif wa ikhtalafu fi ma adahu kaže ejma učinjaka na tome da se na ovom mjestu podigne na ovom mjestu kad se dovi za kišu da se podignu ruke u toku u toku hutbe pa neki učenjaci kažu da, da, da ovaj, razlijed učenjaka toga na, znači uopćeno nevezano za hudbu da li je dizanje ruku da li ga priliku da, li dove i obraćanja na šanu, da li uvijek propisan dignu ruke ili, ili samo ono što je došlo u hadisima preneseno. A skupina učenjaka smatra da je u svakom stanju gdje se do, dova upućuje laže šanu, da se podiže ruke. A druga skupina učenjaka smatra da se ruke podižu ono, za ono za što došlo u vjerodostojnim hadisima da je poslanik sa u tim stanjima dizao ruke i upućivao dovu. S tim da kaže Ibn Hajar, fi rafil jedejni eh, fi duaj mutlakan e, hadith katire, kaže eh, u podizanju ruku prilikom dovljenja, uopćeno, u svakoj stvari prilikom dovljenja, kaže, mnogo je hadisa. Indel Buhari, u Al-Mundir, u Kaže, mnogo je hadisa koji ukazuju na to, koji ukazuju na to, znači da je, da je propisan protiv ruke prilikom počinjenja dovljenja. Naravno, Hadis ukazuje ovdje na, na, na, e, muadžizu od strani poslanika sallallahu sallam i njegovi ili e, ovaj, keramet, njegovi keramet ili muadžiza, a to je na način kako se ovo desilo, da je Allah odmah njegovu po pitanju i padanja kiše i po pitanju prestanka kiše. Također hadis da ukazuje na to da je od e, povoda, razloga povoda, kaže, e, i razloga da, da, nam ono da risk i obskrbu je dova. Znači, i dova, i čovjek da radi, da se trudi, da, da ide, da traži, da zaradi. Spoj između toga dova, znači da su toga dvoga, da uputi se dova, da te obskrbi, a i onda trudiš se, radiš u onom što, na način koji dozvoliš da se radiš, da bi zaradio te risk. Spoj između toga dvoga je ono na što ukazuju šarijetski tekstovi. I to ne narušava tevakul. narušava tevakul to što ideš da radiš, da tražiš, trudiš se i to što doviš. To što ideš, radiš, da trudiš, znači ona, istovremeno se osloniš na Allah i doviš Allah i uložiš truda, truda, e, sebeba povoda da, da dobiješ obskrbu to je ono na što ukazuju šerijski tekstovi. Uglavnom, pojenta ovdje, znači, naglašam vizan za ovaj hadis, znači da je od e, razloga obskrbe počivanju, počivanje dobije lašanu da nas <clears throat> Dobro. E, također hadis ukazuje e, da je dozvoljeno i dobiti, znači, od, znači osnovno dokazujemo s ovim hadisima, ova dva hadisa, da propisano zdovljenje da Allah dadne kišu. imamo sad, znači, da propisana dova i da, da prestane kiša. Da prestane kiša. A, I a, e, u stvari, i ako pada kiša, da, da pada kiša, znači, na određenim mjestima, da čak da se precizira, ako ne pada kiša na tamo gdje može se, ako pada veća kiša da nanese neku štetu usjevima nekakvim nekim njivama i tome slično. Nego da pada kiša na, na, mjesta gdje neće nanijeti šteta ljudima, poput brda, planina ili kotlina, glina gdje, ljudi ne živi. Također Hadis ukazuje da nema smetnje da se traži do, da, se traži dova, da uputi neko dovu za koga mislimo da je valjana i bogobojazna osoba i e, čije posredovanje e, do Allaha Đelšanu sa dovom bi koristilo mu'minima. To je dozvoljeni tevesul. Dozvoljeni tevesul. Tevesul, odnosno tevesul znači posredovanje e, između osobe pa tražite Vesul i Allaha Đelešanu. Znači u ovom slučaju ovdje, znači, e, tražili su od Allaha poslanika sa da on dovi Allaha Đelešanu. Znači reći, pa dobro što nisu oni doveli. Zato što očekivati da će da, a, prvo poslanik sa u Sađabu 2, a, poslanik sa bio onaj ko, je Allaha Đelešanu slišavao dobu, pa su zato od njih tražili a imamo hadis poznati, tako, nakon smrti poslanika sa sallallahu da su dobili od koga? Od koga su? Abasa. Ko je bio abas? Amića poslanika Od njeg su dovoli da, da tražili od njeg da on izađe da dovi Allah šanu da im da dadne kišu. to tak čak u tekstu hadisa na, naglažno. Za vrijeme života ovog poslanika mi smo dobili dobili od poslanika da nam tražili od poslanika da nam dovi da kišu a sad tražimo od tebe, kao tu, kao njegovog e, znači, ovo je, ovo je dozvoljena vrsta tevesula. Ova, inače, mesela tevesula je ovaj, ona za nju, nju treba nekad obratiti, neko predavanje. Oko nje se čak ovaj, lomi nekakva obrižena bitke kuklja, između ovaj, novotara i sjedbenika sunete po pitanju razumijevanja tog dozvoljenog i nedozvoljenog tevesula. Znači, smo mi spomenuli nekim predavanjima, ali ovdje znači e, imamo dozvoljni vrste vesela poput ovog ovdje, da se od žive osobe traži da ona dovije laži šanu, u tome ne, znači nema ništa spurno, čak i propisano. Da neko od nas kaže, odi, ovaj, dodi do neke osobe i kaže, gdje dovi da lašanu da se izliči moj babo. Pa računa da će da, se njegova dova e, prima ili da, će se prije primiti nego nečija druga. Znači u tome nema smitnje. U tome nema smitnje kod nas je za zadnje vrijeme popularno, tako kad neko ode na hađ, se kaže kad odiš na hađ, me se na repatu, dole. I opično što ide na hađ, ovaj, mnoštvo ljudi to kaže. Velik broj ljudi to kaže, me se na repatu, na repatu je mjesto se prima dova. I onda sad dođe ta osoba, sušenje, hoće zapam, prosvetu, sve ti ljudi koji stražaju od njega dovi, pa onda ima rješenje tu da u globalu kaže Allah moj, svi oni su stražda da dojim za njim, dadnim to i to i ovako i nakon Tako? A ima onda spisak napravio. Napraviti spisak i onda ide rida. Ono, ne, Allah, moj ima grijeho, ne, to i to. I tako dalje. A onda došli novotari šta? I tamo odu na Arefat i kućicu napravi. Kad napravi kućicu i koga zanijeti za tu kućicu, taj će doći sljedeći godinu na kućicu. I da odiš na ono, na ono brdo, na refatu, pa tu uputiš dobu, tako da Znači ima puno novotarija koje su vezane za, za ono što se radi na refatu. Po pitanju kamenčića, kamenja i tako dalje. Uzimanja kamenja i to ono slično. Dobro. Uh, e, uglavnom što tiče ovog, ovog Tevesula, ovaj, ajde na ovo mislim spominjemo ovaj, Ibn u svojoj knjizi ima e, knjiga od Ibn koja zove Telesom. I u toj knjizi e, pojašnjava tri vrste telesula koje imaju. Dvije, dva, dvije vrste telesula su dozvoljeni, a treći je zabranjen. Prva vrsta telesula uh, talebu du'a du'a ilahi min al hayy alladhi yadhunnu fi khair Da se traži da uputi dovu Allah Žešanuhu neka živa osoba za koju računamo da je u njoj hajr. To je dozvoljeno telesu. Oživje osobe. Znači šta je bilo zabranjeno od mrtve osobe, od šehida, od onih koji su kaborama, evlija i tome slično. Da odeš do kabora i tražiš od njega, da tražiš od umrlog, da on ovi za tebe. Mi smo o tome govorili, spominjali Je to, to veliki širk ili mali širk? Šta smo rekli? Šta se primjera ili Ko je rekao veliki? Veliki širk, kako Kako ti je kaže, umrlom dedovi za mene, čije tu i bade? Ne moli, kaže dedovi. Šta je tu širk? Šta je tu širk? Je li badu to poučio? Jel uputio je badet? Kaže djedovik, on ta čuje ga. Čuje ga umrli kod kabura i kaže njemu djedovio, pa da laže šanu da popravi se stanje, da je ovo da ono. Da, pričali smo o govorili smo. E, druga vrsta tevesula, ako je tevesul bi fi'alil amal saliha, ha da ne pisman Kaže, ovaj, e, da se traži što je vasud postavljeno kod Allah sa dobrim dijelima. A to je pri, e, primjer toga dokaza onaj hadis, dugi hadis u Buhari u Na početku Rijadu Saleh ima što ima, što su ona trojica bili zatvoreni u pećini pa su dovoljni, za ovaj, kažu da da Allah da im, otvori, da im otvori pećinu onaj koji se glavio sa svojim dobrim dijelima. Kad se sjeti koje je dobro dijelo radio, samo radi Allah I tako se ide Što ukazuje na propis dovljenja sa dobrim dijelima. To neko od nas, ja bi rekao, eto, ovaj, ima radio sam nešto za Allahovu vjeru, pomogao sam ovo i ono, i sad ti doći neku situaciju, treba ti nešto ova, bitno ti da te laš ono do i ti kaži gospod Ligiš, gospodar moj, ja sam bio tam pomagao, na jednom štandu pomagao, je mi letke, samo rad tebra tvoji vjeri da se uzigla tvoja riječ, tvoja vjera, a molim te da mi zbog tog djela da mi usješaš tu i tu dovu i tako dalje. To, to je dozvoljeno. Znači, posredno sa svojim dobrim djelima da tražiš Alšanu tebi, da tebi usliša dovu. A šta je zabranjeno? Zabranjeno na treća vrsta tevesula, a to je tevesul eh, eh, da tražiš posredno na osnovu ugleda nekog od stvorenja, svejedno bio živ ili mrtav. Kako ugleda? I to, znači, to je vrsta širka, jel? Vrsta širka to ugleda. Kaže, da neko digne ruke kaže, gospodar moj, ovaj, uslišam i tu i tu dobu, zbog ugleda Allahov poslanika sam se ne Ili ugleda te te osobe, ugleda Ali, Ali Rahmanullah potreban, ili tako dalje. Takva vrsta te vasula je zabranjena, nije dozvoljena. Što, kakve veze ima ugled njihov sa tvojom dovom? Šta ti imaš? Znači, logični gledaj. Znači, prvo nije to propisano, nije došlo da tako se može dobiti, a druga stvar šta ima veze njihov ugled kod Allaha, sa tim da se tebi primi dova. To što se on ugled kod Allaha šanu ima svoje razloge koje nima veze s tim što tebi treba. Uglavnom, znači, to je zabranjena i sporna, sporna vrsta posredovanja, a ima ih više vrsta ovdje kod, kod Novog Dobro, s tim smo završili ovdje sljedeći namaz da dođe babu salat al hauf, poglavlje o namazu u strahu. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك Andalusam Andalusam